Kafirler geldi Efendimiz'e soru sordular. Efendimiz inşallah demeyi unutunca 40 gün Mevla vahiy göndermedi. Sen mi inşallah demezsin? Hadi kestim haberleri. Yahudiler gittiler geldiler. İşte Zülkarneyn'i soruyorlar, ruhu soruyorlar, acayip şeyler soruyorlar. Efendimiz yarın gelin haber veririm dedi. İnşallah diye demeyi unuttu.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 Hel ta'lemu lehu semiyya. Biz kendi kafamıza gelebilir miyiz dedi. Senin Rabbinin emri olmadan biz inemeyiz. Her şeyimiz onun elindedir. Rabbin seni unutmuş değil ama inşallah demeyi unuttuğun için sana bir böylece ibret olsun diye beni geciktirdi. Çok ayetler geldi estağfirullah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Habibim sakın ben yarın bu işi yapacağım deme. Ancak Allah dilerse de unuttuğun gibi beni hatırla. Yoksa bak en sevdiğime ne yaparım? Ama ayetler geldi. Habibim kuşluk vaktine yemin ederim. Gecenin sakin vaktine yemin ederim ki ben seni seçtim seçeli terk etmedim. Sevdim seveni sana kızmadım. Elbette ahiret sana dünyadan daha hayırlıdır. Sana öyle nimetler vereceğim. Yeter ya Rabbi razı oldum. Dedirtene kadar vereceğim sana dünya ahiret. Ya Rabbi dedi. Sen beni razı edinceye kadar vereceksin öyle mi? Vereceğim. İzen la erza ve vahidun min ümmeti finnar. Ben de bir ümmetim cehennemde oldukça yeter demeyeceğim. Hepsini çıkaracağım öyle. Gördünüz mü peygamberi şefaatçiyi? Gördünüz ne bir Habibullah'ın ümmetisiniz.